Allah Azza wa Jall. Zoti ka desht i lartmadhëruar edhe në këtë formë, këtë mënyrë ka kriju njeriun, që ky njeri të punojë dhe të gabojë, të kërkojë falje, të pendohet te Allahu dhe ta pranojë Allahu dhe ta falë. Kështu ka bë Zoti ligj, pra Allahu nuk kërkon prej nesh që ne mos të gabojmë, Vërtet se kërkon prej nesh që ne të ruhemi nga gabimet, por prap na ka garantuar dhe siguruar se nuk do të mundeni të ruheni o ju njerëz nga gabimet, veçanti të voglat, mëkatet e vogla. Por përderisa ju do të bëni gabime, ju kam kriju, ju kam krijuar krijesa të tilla në atë natyrshmëri e cila në mënyrë absolute nuk mund t'i shmanget lëshimeve, gabimeve, gjunaheve, mëkateve të vogla. Mirëpo mbetet hapur dera e pendimit. Është mshirë prej mshirës së Allahut, që njerëzit të kërkojnë falje te i madhi Allah për mëkatet të cilat i kanë bërë, të bëjnë istigfar, të pendohen e Allahu t'i falë. Për atë arsye Zoti e don kërkimin e faljes, pendimin dhe istigfarin shumë. Natyrisht nuk po flasim për vlerën e istigfarit dhe pendimit dhe të kërkimit të faljes, se është temë në veti, por deshta me lidh me atë sa për fillim se fakt nuk ka njeri pa gabime, për pos Allahut të madhëruar, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallem lidhje me këtë kullu beni Adem khatta ve khejrul khattaine tevvabun, Krejt të gjithë bijtë e Ademit pa përjashtim bëjnë gabime e më i miri prej tyre është ai i cili pendohet. Pra njeriu duhet të pendohet. Çdo njeri po du me ecë pak ma, pak më gjatë më tutje, çdo njeri pra ka gabime, çdo njeri ka të meta. Unë do të flas pak për të metat. Me të meta, të meta behane, vrejtje, vrejtje, bukur të mëdha. Të meta. Njëriu thash nuk mund të shpëtojë pa gabime. Por njeriu shumë herë nuk mund të shpëtojë edhe pa të meta. Dhe thuajse gjithë, s'bon pa pas të meta njeriu. Sepse është njeri, por e keqja është se shumëkush ato të meta nuk i vëren, Se kur i vren të metat thotë po, e meta ime është se nervozohem shumë. E meta ime është se, që ku dion, naj far smuje që ka Allahu na ruajt. Se jam koprrac, për shembull. Tamahqar, dorështrënguar, kjo e metë është. E meta ime se flas shumë. Edhe është e metë me folë shumë, të lodh tuj folë. Kanjëherë, shkon me naj dikun, as një fjalë nuk mundesh me bisedue, jo, jo. Qoft, ertë të qoft, shkove te ai, ti me folë kurrë, se s'le me folë, është e metë ajo. Po, e, por behanja e meta e të metës, është kur nuk e vrenë që ka të meta. Dhe mendon se është tu shkëlqy shumë, dhe këtu është problem tash. Kër njeriu ka arritë në atë shkallë, Ai është i mbushur me t'meta, por ato t'meta ai nuk i vren që i ka. Dhe mendon se është i mirë, është i pa t'meta, është zemrën e pastër, sjelljet i ka të mira, s'ka behane bre, thua se ky njeri është melaqe i zotit. Problemi është se ai s'ka mundësi me shpëtu prej të meta, por ai nuk i vren, dhe jo vetëm që nuk i vren, por edhe nuk don me i vrejt. Tash është një problem edhe ma i madh. Besimtari duhet të ketë karakter të lartë. Karakteri i lartë nuk mundet me u arrit pa e mjeku vetëveten, pa e kërkue të meta dhe dobësitë që i ke në veten tënde, dhe m'u mundu së dyti me i mjekuar ato, me, me, me ik prej tyne, me, me, me dal prej tyre, m'u zhvesh, dhe në anën tjetër, pa kërkue, pa i, pa, pa, pa, pa, pa, pa i lypë dhe pa i kërkue të mirat, të cilat nuk i ke ti, e m'u mundu edhe ato me i kapë. Ato me i kapë dhe me i marrë, e këto të këqija që i ke, m'u mundu me i zhvesh, me i largue. Në këtë formë formohet personaliteti i njeriut, veçanti besimtarit, Për atë arsye besimtari nuk është në rregull me thanë se i bëna 90 vjet, e 30 e 20, e 40 e 50, edhe tashmë e pat puna jem. Jo, jo. Deri në frymën e fundit, njeriu duhet të shkojë drejt e, formimit të personalitetit, drejt ngritjes së karakterit, pastrimit të karakterit tina, duhet të shkojë nonstop. sikurse puna e shkencës edhe dijes, ku njeriu nuk ngopet me te, dhe nuk ka lidhe me moshë ajo, por vazhdon deri momentin e vdekjes, të ketë njeriu nevojë dhe të ndjejë nevojë për me marrë dije, apo që me adhuru zotin ibadet, gjithashtu edhe ka me ngrit moralin e tina, karakterin e tina, me formu edhe më shumë personalitetin e tina. Këtë mënyrë duhet ta shëqej besimtari. Të metat e ulin njeriun shumë. E ulin njeriun shumë. Nganjëherë, në shëqim të parë dhe në kontakt parë me njëri, ta levdon dikush, apo ke ndonjë, ndonjë, ndonjë, ndonjë, si ta them, ndonjë paragjykim të mirë. Ndaj filan personit e ke paragjykimin e shkëlqyshëm, Kjo është një e metë e madhe, është një behane e madhe, që njeriu e len vetveten, si të çohet në sabah, dhe deri bje me fjet, edhe natën edhe ditën pe gjuhës tina, me dalë fjalë amorale dhe me sha. Është e metë ajo, a kur nuk do me u mundu me dalë pe asaj të mete, kur s'e kupton se je i zhytun me atë të metë, keq është aje punë. Pra, unë i kisha me i shtjellue, Në pika të shkurtëra, pa e zgjat shumë, me cek disa rrugë të cilat i kanë cek ulemaja, dijetarët, se si njeriu me i zbulue, me i kuptue të metat të cilat i ka, e pastaj me shku te shkalla e dytë për t'i mjeku ato të meta. Thashë, kjo ka të bëjë drejtpërsëdrejti me spastrimin dhe filtrimin e karakterit. të besimtarit, që do të thotë me spastrue shpirtin, me u ngrit te Zoti, e kur ngritesh te Allahu dhe je i mirë, patjetër se ke me qenë i ngritur dhe i mirë edhe te njerëzit, sepse Allahu kur e do një njeri dhe e vlerëson Allahu një njeri dhe dhe dhe shton Allahu dashuri, te, te, te krijesat e tij njëherë në qiell, e pastaj zbret dashuria e Zotit në tokë, dhe bereqeti i tina, i Zotit në tokë, dhe e dojnë njerëzit atë dhe fjala e tij ka bereqet e ka hapësirë, sepse e ka, e ka, e ka, e, e, e, e ka ngrit personalitetin, e ka formuar identitetin e tina, e ka formu një karakter ai person, që e çmojnë të tjerët, së paku mendja dhe logjika e shëndoshë dhe zemra e shëndoshë e çmon atë karakter dhe atë logjikë, nganjëherë pavarësisht edhe prej fesë apo ideologjisë që i takon. Ani pse? Kjo është pjesë dhe është pjesë pjesë e fortë e dinit të Allahut Azza wa Xhel. Pra, myslimanët me qenë ata të cilët janë më të ngriturit, në në etikë, në moral, në karakter, në identitet, por mjerisht nganjëherë nuk i gjejmë në këtë nivel të tillë. Për atë arsye vlen të debatojmë për tema të tilla, mendoj se është një një një problem social, shoqëror i cili ka përfshi shumë njerëz, na thamë se asnjë nuk mbetet pa to, por mjerisht ka shumë të meta që njerëzit nuk flasin për to dhe nuk dojnë me ni për to. E meta është e metë, ajo e mirë nuk bahet, e zeza e bardhë nuk bahet. Pra rrugë të cilat njeriu ne mund t'i zbuloj të metat të cilat i ka e pastaj me mjekue, ato natyrisht e, janë të shumta si ma kryesoret prej tyre, janë nën një. Me qëndrue pranë ndonjë njeriu të cilin e ka mësus këtë rast, kur mëson prej dikujt diçka e quajt mësus, te një dijetar, i cili i njef të metat e njerëzve, i njef të metat e njerëzve, në përgjithsi të metat, pastaj din me i klasifiku ato, me i seleksionu ato, me i dhanë sinjalet e të gjithat metat dhe shkallët e tyre të cilat i kanë. Dhe para atij dijetari, I kupton t'metat si t'meta, definicionin e tyre, peshën e tyre, dhe pastaj ato të cilat flitet për to, dhe ky i ka mbrendin e vet, mundohet me i luftue, me i largue, me i zhvesh prej trupit vet, dhe kjo është shkalla e atyre të cilëve e dojnë ahiretin dhe e dojnë me ndjek rrugën ahiretit. Dhe kjo është shkallë ku njerëzit pak janë në këtë nivel. Në kohë të sotit mendoj se shumë pak ka njerëz të tillë. Për shembull, ja, ma konkret, ta zomi e dëgjojmë hoxhën apo imamin apo dikend, i cili na flet për përgojimin. Dhe ne jemi tu e dëgju edhe për gibetin që themi ne. Dhe flet e flet e flet për peshën e gibetit. Nuk ka nevojë fare, ma me na pyet ai neve nga një nga një nëse jemi dhjetë, pesëdhjetë, pesëqind, Se cili prej juve e ka këtë të metë, apo cili nuk e ka, por ne vetvetiu, duke kuptuar peshën e madhe që e ka kjo e metë, themi kuku për neve prej ditës sodit, un nuk do të bëj më gibet, nuk dua të merrem me kësi gjëra të cilat e paskan kit peshë të madhe, te i madhi Allah, azze ue xhel, dhe po m'i hankan të mirat kaq shumë, dhe po m'i shtojkan gjynahet, dhe po më ulkan kaq shumë, un nuk du të ulem, du të ngritem te Allahu, Andaj prej ditës së sodit me emrin e Allahut, unë këtë të metë nuk e kam. E ngojmë ligjëratën tjetër, na shpjegon hoxha për të metën tjetër, për peshën e saj, çfarë po marr ta zami për peshën e fjalëve të ëmbla dhe të mira, dhe në kundërt peshën negative që ka fjala amorale, sharja, mallkime dhe të tjera dhe njeriu bindet dhe thotë në vete. Unë, me emër të Zotit, nga dita e sotit, më nuk do të shaj, as nuk do të flas fjalë amorale, sepse nuk qenkan pjesë e kulturës dhe edukatës dhe karakterit të besimtarit. Pra kjo shkallë e lartë është, por pak njerëz arrijnë në të. Shkalla e dytë, me lyp njeri ndonjë mik, ndonjë shok. Shok i cili ë është i sinqert, është i devotshëm, është fetar. Shok i cili i meçëm, t'i vren të metat tua, Edhe është shumë i kujdesshëm me ta spastrue personalitetin tënd, karakterin tënd, qysh është e, interesun me spastru karakterin e vet. Edhe pej këtij shokit, kërkan gjithmonë me t'i e, deklarue, me t'i tregue të meta të cilat i ke. Sepse po don ti me spastru veten, dhe Këshillën më të mirë e merr prej atina që e don dhe i thotë atina këshillomë, më trego të lutem çfarë vrejtje po gjen te unë, çfarë të meta kam unë. Kjo është pra një shkallë të cilën e ndjekin njerëzit e devotshëm dhe njerëzit e sinqert dhe shumë prej ulemave dhe dijetarëve. Edhe prej ulemave të parë, sa që kemi edhe prej hulefave rashidin, prej sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Lidhur me këtë, Omeri radijallahu anhu dhe ne e dimë fort mirë se kush ka qenë Omeri në karakter dhe në moral dhe në etikë, megjithatë Omeri ka thonë, Allahu e mshiroftë atë njeri i cili më jep dhuratë mua të metat e mia. Allahu e mshiroftë atë njeri i cili më jep mu dhuratë të metat e mia. Pra, nuk nguron me m'i mshef të metat, por m'i qet se më ka jaran Dhe a të ka thonë dikush diçka tye që unë kam diçka ndonjë të metë. A ke vrej ti, apo të ka thonë dikush, më tregon ti mua të lut. Omeri, a e Selmani ka thonë, jo valla, nuk di por po i kom ni njerëzit ka thojnë, se Omeri ka bo bashkë në sofër dy gjella përnjëherë, dhe ka bo dy tesha, njanën e vesh ditën, njanën e vesh natën. Qeto i kom ni ka flasin për ty, tjetër sen nuk kam ni, thotë Omeri, këto kokan punë e vogël, por tjetër sen a ke ni ti për mua, thotë jo nuk kam ni, valla, kaq. Thotë elhamdulilah që njerëzit nuk paskan thanë, se kam ndonjë të metë tjetër. Omeri, vetë ky Omeri, e vet, e vet, Hudhejfe ibn el-Jeman, Një njeri shumë të devotshëm dhe sinqert, shok i pejgamberit alayhi salatu wassalam, shumë të ngritur, të cilit pejgamberi ia kishte besuar listën e emrave të hipokritëve të munafikave, ku tjerët nuk e dishin. Pejgamberi ia tregon veç këtina, sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam e sepse kishte një sekret. E Omeri radiallahu anhu, nga frika se mos është, mos e ka kit t'metë, pra e metë e madhe Allahu na rujt, po e pyt mas vdekjes së Pejgamerit Alehi Salatu wa Salam, po e pyt Hudhejfen pashë Zotin. Më trego mua, a jem une, a është emri im, në atë listën të cilën e keti të munafikave, Hudhejfe ka thanë, jo, nuk është, por mos më pyt mo dhe pas teje, askujt nuk i tregoj kurrë asnjëherë. Pra Omeri radiallahu anhu me gjithë karakterin e naltë që e ka dhe, dhe, dhe, dhe imanin dhe bindjen n'Allahun, megjithatë po kërkon nga shokët e tina m'ia tregue t'metat të cilat i ka, sepse ma mirë me t'i tregue t'metat në këtë dynja, e me u mundu me i spastru ato dhe me i evitu ato dhe me u largu prej tyre, Se sa me vdek me tu, me jetu me tu, me vdek me tu, e nesër me dal para Allahut të madhruar, e m'ia pa sherrin atyre të metave, eudhu billah, Allahu na rujt. Dhe ne kemi një të metë ne njerëzit, se jem njerëz të ligj, ne jem të ligj. Pikë së pari nuk kërkojmë prej njerëzve me na i tregu të metat. Nën dy edhe nuk dojnë me na i tregu të metat. Na jet hatri, nën tre nuk guxojmë me ia tregu tjerëve të metat. Tutem se mos po i jet atina hatri se ja kisha tregu të meten që ka, por kam frikë mos po hidhrohet. Thot pse ti po ma tregon këtë metën time? Po ta tregoj sepse po t'du, valla, veç që po t'du po ta tregoj. Se je për shembull pak i ki hunt përpjetë, mendjemadh, ose pak flet shumë, ose ose hidhrohesh shumë, ose i nënçmon vllaznin shokët, i ngrisim ata, ata na ngritin neve, dhe bashkarisht ngritemi në rrugën e Allahut azze ve xhel, duke ngritur karakterin tonë, duke pastruar moralin tonë. Nën tre, me, me, me, me i zbulue të metat e tij, nëpërmjet gjuhës së armiqve tina. Njeri është shumë interesant si krijesë sociale, sa të është mirë me ty ta bo rrafsh. Thot me ty nuk ka Si të prishet me ty Krejt t'metat Qa i ka kuptu prej teje t'i qet në shesh Tana të metat t'i qet ai Dhe kur flasin njerëzit që janë armiq Për të meta tua dije se ka diqka Sepse ata Kanë zbulu diqka Por t'i kanë ruajtur Sa kanë qenë me ty miq Dhe me momentin që janë bo armiq T'i qesin t'metat në shesh Kaq është puna e njeriut. Qka me bo njeriu sabër? Sa të ka jaran edhe mik, të ka ma të mirin në botë. Si të prishet me tyje, tana të këqijat t'i qet në shesh. E tash këto të këqija, këto të meta, që t'i, që t'i qet në shesh, mos ia kthe shpinën krejt. Kapi disa dhe thuj, ha, e zbulova. Tash e kuptova, se unë i paskna qeto. Ani pse ai po ta thot prej inatit, por po thot hakun. Po thot hakun. A ma herët çka fol aj. Po flet tash, po megjithatë ti përfiton. Pavarësisht a e ka mirë a keq, a ka sevap a gjynah, ti kryesorja përfiton prej atyre të metave, që po t'i cek aj dhe mundosh me përmirësu e me evitu ato të liga. Dhe në në katër, që është shumë me rëndësi dhe kjo është me e lënë e fundit, m'u përzi me njerëz. Dhe kur ti t'i gjesh njerëzit, se kanë do të meta ti m'u mund, mund, mundu me, me, me, me analizu a e ki ti këte a s'e ki dhe me thonë elhamdulilah o kry këto kurrë s'e marr por të njëjtën anë kur i kanë do të mira dhe ti s'i ke, kur do të ke të metë m'u mundu me hjek tash të metën tande dhe me shku në të mirë që ka aj për shembull rri me ni njeri i cili kurrë nuk flet keq për kërkand ti flet keq për dikand Tash hine në një shoqëri që nuk flasin keq për askënd. Ti duhet me iu afru atyre me mjeku vetveten, me largu këtë të metë që e ki, me marrë ahlakin moralin e tyre, dhe mos me folë keq për askënd. Apo, po rrin me njerëz të cilët ua dojnë të mirën njerëzve dhe kanë qef me kontribu me i ndihmu shoqërisë. Ti s'e ke pas këtë bindje këtë dhe këtë karakter ma herët, edhe që ka qenë brenda te ti. Se njeriu prej karakterit tij, duhet me i dashtë njerëzit, duhet me i ndihmu njerëzve, duhet me dashtë me pas dëshirë me ia çu të mirën njerëzve. është obligim fetar te gjithë njerëzve, këtu hyjnë të gjithë musliman dhe jo musliman me ta pa hajrin. Për shembull njeri kur çel ndonjë bunar, ndonjë pus, therr ndonjë kru, ndonjë pemë, ndonjë hajrat ndonjë që mbjell që punon ndonjë asfalt ndonjë shkollë ndonjë spital ndonjë nuk e bën vetëm për musliman për musliman bëhet xhamia e vërtetë por shkolla dhe spitali dhe rruga dhe nuk bën për musliman bëhet për krejt njerëzit sepse ty të vjen sevap ani ashtu se ne duhet me ja dhanë njerëzve të mirat atë sa kem mundësi pra m'u përzi dhe me nejt me njerëz dhe m'u mundu me i mbledh e me përfitu prej njerëzve ato të mira që kanë njerëzit Dhe kjo ndodh edhe te gratë. Për shembull, gratë njëmi kur shkon me nejt dikun, ata shkojnë këqyr, gratë këqyrin mas pari. A ka të fshinë, s'ka të fshinë, çfarë kuzhine ka, çfarë rregull ka, çfarë lule ka, çfarë oborri ka, çfarë dhe të mira që a merr. Po edhe të këqijat. Te ka shkon te shtëpia, kur te shtëpia thot, a pe çfarë magje, çfarë bukë, çfarë këto, çfarë këto, çfarë këto, edhe mundohet edhe vetë me përmirësue. e evituar të metat të cilat i kem e nuk u marr thash deri në momentin e vdekjes sepse ne do të ngritemi Allahu ka than wa abud rabbeke hatta jetijekel jekin ka than pejgamberit aleyhi salatu wa salam pra ngritu adhuro zotin tënd vazhdo me adhuru zotin tënd m'u ngrit në adhurim derisa t'vjen vdekja në ibadet në din edhe kjo është pjesë e dinit është pjesë e karakterit e moralit Allahu na pastroftë moralin ton, Allahu na rujt prej prej prej tmetave të mëdha dhe mëkateve të mëdha dhe Allahu na bëf që edhe ato tmeta që kemi me i kuptu dhe mi evitue e mos me vdek me to sepse siç e thashë n'fillim njeriu mendon se është i pa behane pa tmeta a nuk e din i shkreti se prej tmetave ai nuk e t'i pa tmetat prej tmetave nuk i sheh tmetat sepse tmetat janë behane Janë mkat, janë gjynahe. E kur bohen gjynahe shumë, njeri nuk i sheh ma ato. Ja, ja, ja, ato nuk i sheh ai. Ai nuk i shef asnjë gjynah. Për atë arsye, subhanë Allah, njeriu, sa ma shumë me u rras n'haram, i duket vetja ma e qetë. Dhe, dhe ma shumë e hap gojën, ma shumë zgërdhihet, ma shumë kesh, ma i lumtun është, ma, ma i qetë, ma s'e ka dert. Dhe sa ma shumë me bo vepra t'mira, aq është ma i friksuar. Aq është ma i frikësuar, sa ma shumë me bo vepra të mira, ndërsa të kundërtën, sa ma shumë me bo vepra të këqija, është aq ma i qetë. Pse? Sepse kjo është rezultat i mëkateve tina, ndërsa kjo është rezultat i devotshmërisë së tina, se devotshmëria tina ja çel syt dhe ja hap vesh dhe ja freskon mendjen dhe nuk i len hapësirë me spastru fil vetveten, me thonë se unë jam i pa tmeta, unë jam i pa gjynahe, unë ja kam dhënë Zotit hakun tamam, ja kam dhënë edhe vetvetes hakun tamam, edhe prindve, grues, fëmijëve, vllaznive, burrit, shoqërisë kështu me radh, por thotë jo. Unë jam me plot meta dhe behane, shumë prej tyne nuk i vrej, shumë prej tyne ndoshta nuk ka kush me m'tregue, ndoshta kanjëherë bëj me dije pa vetëdije, por mundohet me u filtru, me spasru dhe pendohet Allahu tebareke ve teala, kjo është rrugë e shkëlqyeshme për botën tjetër, Allahu na udhëzoft dhe na drejtoft dhe na mëshiroft dhe na spasroft nga mëkatet e mëdha dhe mëkatet e vogla dhe na mësoft Allahu me jetu me islam dhe me vdek me islam dhe me u ngjall me islam dhe me hy n'xhenet inshallah me këtë islam Allahumma amin Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam